Legomo crescas sur matrazoi. En Jordanio, en campadeio por rifugintoi, oni successis bredi legomon sur malnovai matrazoi. La nova metodo besonas por tio septec gis octec procentoin mal plida aquo, CAI funccias ancau sentero ancorau antau triaroi, en la campadeio ne crescis plantoi, char la grundo estas malriciae nutrajoi cae saletza. Legomoi cae herboi crescas ne nur en la tero, sed, helpe de quelcae trucoi, ancau en la shaumajo de elusitai matrazoi. Tiu malcovro nascis en la Jordania campadeio por rifugintoi Zaatari verdan revolucion. Ancorao antau triaroi en la campadeio ne crescis plantoi, char en la salezza grundo mancas nutrajoi. HODIAO burgionas antau centoi datendoi, diversai legomoi, el plastai uioi, en ciui trovigas matraza shaumajo. La campa iam povis ricolti cucumoin, papricon, tomatoin, cae melongenoin. Ancau framboi, cae herboi, ciel pipromento, cae coriandro, bone crescas. Ni estis surprizitai, cion la homoi Sub tivi condicioi povis crescigi, raportas professoro prichemio de la Universitato de Sheffield. Li havis la ideon por la matraza proiecto. Lia ateamo iam de longe esploradas pri magio ciel aquo conserva substrato por la cultivado de plantoi. La radicoi povas fixigi en la poroi, nutra solvaggio accelas la crescadon. Tiu maniero de giardenumado ne besonas pesticidoin au cresco reguliloin, cae gi besonas septec gis octec procentoin malplida aquo, diras la esploristo. Por lo homoi en la campadeio, tiui hidroponiae sistemoi, estas eblezzo, provisi sin mem per freshai nutrajoi kai produkti iom da heimlanda sento. Plei multai de la occent millo rifugintoi devenas el la regiono d'Araa en Sirio, kiu estas conata pro sia fecunda grundo, cae la campadeio estas plenaie farmistoi, li diras. Ce sia unua visito, la chemisto cun portis provajon de matrazzo al Sheffield. Plantis en gi tomatoin, analisis la ricolton, cae montris che la fructoi estas taugai por consumo. Tiam lia teamo comensis convinci la homoin en la campadeio. Collego de la chemiisto, quiu mem sia tempe estis rifuginta el Sirio, cun helpis cetio. La sciencistoi instruis la basoen de hidroponio, hidroculturo, en labor stagioi, cae donis alla rifugintoi startajon. Planteton cae rondan pezzon da matraza shaumajo, ciu estas metata en yogurtuion, cun truoi en la fundo, cae tiu yogurtuio sia vice trovigas en plastas catolo cun covrilo plena ie nutra solvaggio. Alternative tio povas ancau esti spazio spara plur etagia arangio el plastai tuboi. Tiel la radicoi povas atingi la nutrain substanzoin cae superflua aquo restas en la sistemo. Pli ol sescent homoi el la campadeio partoprenis en la laborstagioi. Intertempe, la rifugintoi instruas sin reciproca. Ancau las ciencistoi povas profiti de las pertoi de la sirianoi, kiwi interalie estis disvolvintai efficain irrigaziain planoin. Tius zio helpas nun al collego en Britio optimumigi conceptoin por alt-technologiai crescodomoi, qui, sub la nocio verticala farmado, estas propagandatai kiel alternativo alla classica agriculturo. Che la applicatai materialoi contribuas alla problema pri plasta rubajo, tion la esploristo ne credas. La Zaatari, Campadeio, havas la plei bonan mastrumadon de rubajoi en Jordanio li accentas. Nun tempe, la chemiisto estas survoje en pluai jordaniai campadeioi por rifugintoi, por informi pri la giardenoi el usitai matrazoi. Oni planas proiectoin ancao en aliai landoi.